corax cae alopex. Corax creas harpasas, EPITINOS pitinos dendru e cathisen. Alopex de theasamene auton, cae bulomene tu creatos perigenestai? E PEINEI auton hos eumegece te cae calon, legusa cae hos prepei autoe malista ton orneon basilewein. Kai tuto pantos an egeneto eiphone en aken hode parastesai authe telon hoti kai phone en ekai apobalon to creas megala e kekragei e ke inede prostramusa kai to creas harpassasa e f o corax kai phrenas ei ekes huden an edeesas eis to panton se basileusai pros andra anoeton ho logos eukairos